السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الحمد لله معشر الحاضرين كي حقيقة أساء مزوم زاجي مكوب والكون الشيخ أبو, أبو الخطاب عبد الله حميد الله محفاظي لا تحفاظي صوته na tuwafikishe kwenye lile ambalo analipenda Allah na kuliridhia. Yeye ndo mzungumzaji mkubwa kwa siku ya leo kwenye maudhui hii muhimu sana. Mimi nikiongeza chochote hapa nitaharibu. Kwa kweli maudhui aliyoileta ni mahali pake na ni maudhui unaweza kusema ni hasasi jiddan ni kwa Kiingereza mnasemaje very sensitive ndio hivyo eh? maudhui hasas jiddan na ni mahali pake haitakiwi kuingizwa vitu vitu vingine vya kando kando ikaharibiwa na maudhui hii ni katika maudhui ambazo inaitofautisha da'wa salafia na da'awati nyingine. Muislamu wa kawaida au talibul ilmi akiifahamu maudhui hii aliyoizungumza Sheikh Abdallah hapa, akaitabikisha, basi kwa asilimia kubwa sana atakuwa ameepukana na jamaati nyingine na ameingia katika njia sawasawa ya as-salaf salih kwa sababu ni maudhui mama katika mawadhi zile pamoja na kwamba kuna mambo mengi ya tamayuz ya kupambanua baina ya salafia na isiyokuwa salafia katika daawati, lakini moja ni hii, ni maudhui muhimu sana, na ndio Uislamu, mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shekhe hapa, kama mmemsikiliza kwa makini maneno yake, qala Allahu وقال الرسول وقال السلف si masala ya kupangapanga rai maneno hapana kama wanavyofanya watu wengine kwa hiyo mimi na saha zangu tuipokee hii maudhui kwa moyo mkunjufu kabisa na kama imerekodiwa hapa vizuri basi tuisikilize tena na tena na tena mpaka itukae lakini pia kuifanyia nashri kueneza watu wengine waipate waisikie adallu ala alkhairi kafaili mtu anayewafahamisha watu kheri ni kama aliyeitenda ile kheri laiti ingekuwa wakati upo kwa sababu nimeambiwa mimi mwisho hapa ni saa kumi na moja na nusu. Sikupanga mimi, bali limepangwa hivyo. Saa kumi na moja na nusu mimi na Sheikh Abdallah ndio mwisho wetu hapa. Laiti kama ilikuwa wakati ni mkunjufu kidogo, ningelizungumza mimi kuhusu madhara yaliyowahi kutokea katika umma wa Kiislamu kwa kuukiuka msingi huu, madhara ambayo yanatudhuru mpaka leo, na hili ni imtidadan min khilafati Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ila inqidai alkhilafati ar-rashida thumma ba'da dhalik, kutoka katika utawala wa Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu al-khalifatu ar-rashid al tukamtazama kisha tukaitazama tukayatazama jamii iliyokuwa katika wakati wa Uthman na fitna zilizokuja, madai ya watu. Fitna zile zikapelekea mpaka kumuua Uthman. Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu akauawa madhuluman kwa sababu ya maneno tu kuuawa na fitna iliyokuja tokea baada ya kuuawa Uthman ambayo mpaka leo tunaishi nayo. Uthman alikuwa ni kiongozi mwadilifu, khalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mkwe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hajawahi kutokea mtu katika binadamu tangu dunia kuumbwa mpaka leo aliyewahi kuwaoa watoto wawili wa, wa Mtume, mtume yote kwamba kaoa binti wa kwanza babake ni mtume binti wa pili babake ni mtume isipokuwa Uthman bin Affan radhiallahu ta'ala na nyinyi mlifahamu bali yeye ndiye alifanya maandalizi makubwa katika kuunusuru Uislamu na hasa katika jeshi la al-Usra mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akafikia kusema ma dharra Uthman ma faala ba'da al-yawm Uthmani hata dhurika kwa yale aliyofanya baada ya leo na mengi katika manaqib zake watu wakayasahau yote yale kwa sababu ya fitna na maneno na kuukiuka msingi huu wa kuwatii viongozi kwa wema akafika wakati wakamuua radhiallahu ta'ala sasa uchambuzi wa jambo hili na ufafanuzi wake pamoja na kwamba tushazungumza zaidi ya mara moja sehemu tofauti lakini ilikuwa makamu hii ilikuwa tulizungumza jambo kwa uzuri tukipokuwa kwa ikhtisara tuone yale madhara ambayo yanaweza kupatikana katika kukiuka jambo hili. Lakini kitu cha msingi cha kujifunza ni sisi kurudi katika miongozo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuacha ubinafsi. Utakuta watu wengi wanaolalamika wakatoa lawama kwa watawala wao na viongozi wao na serikali zao, ni ubinafsi. Mtu ukisoma dini, dini itakuongoza hasa hii madhhabi sahihi, manhaji salaf salih itakuongoza katika hali zote. Je, wewe katika Uislamu wako unaishi katika hali ya Uislamu uliokuwa na dhaafu au Uislamu una nguvu? Je, umetawaliwa na Muislamu na sheria ni ya Kiislamu, miongozo yote ya Kiislamu, watu wanafuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo khalifa na mtawala yuko sawasawa kwa asilimia zote, ibaki binadamu tu au wewe unaishi chini ya utawala utawala Muislamu, lakini hukumu kwa kitabu wala kwa sunna, hukumu kwa, kwa, kwa, kwa dustur bighairi ma anzala Allah. Au wewe unaishi katika daula, watawala wake si Waislamu, sheria zao na kanuni zao si za Kiislamu. Mazingira yote haya, Uislamu umekupa mwongozo namna ya kuishi, hauja kuacha je mtawala akiwa ni muislamu lakini hukumu kwa kitabu cha Allah wewe unatakiwa kuishi vipi dawa hii inakuongoza kwa mujibu wa mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam nadhani nyinyi mwayajua kwa sababu mmeishi kwenye dawa kwa muda mrefu najua wakati gani itafika kwamba sasa ah sasa ni too much hatuwezi tena kuishi chini ya mtawala huyu lazima atoke ni wakati gani kwa vigezo vipi na masharti yake wanaozuoni wanaeleza vipi waliojaribu walifika wapi haya mambo yote yameelezwa ndani ya da'wa hii na taratibu zake hukumu hazitoki jumla jamala watu wasema tu wakatumia hamasa na mingine haya sisi tumewahi kuyazungumza hapa Unguja na sehemu nyingine mbalimbali kwa hiyo ndugu zangu mimi nimekuja hapa kama vile mshereheshaji tu mfupi maneno mafupi, lakini mazungumzo ya kuyazungumza ya kuchukua sasa mazungumzo shahabu Jambo jingine ambalo pia Sheikh analisema hapa na kulizingatia ni sisi tuzihesabu nafsi zetu, sisi tuwe na wakati wa kuzihesabu nafsi zetu kabla ya kumtazama mtawala, kabla ya kumtazama fulani na fulani jihesabu nafsi yako kwanza kama wewe uko mahali kama pale wafanyaji hutakuwa na upendeleo wa kifamilia yako au upendeleo wa mji wako upendeleo wa kabila lako upendeleo mahali unakotoka hutakuwa na upendeleo huo hutajipendelea wewe mwenyewe katika mali yako hebu tukuangalie wewe na watu wako wachache ukoje unawazingatia sana watu wa kwenu je unawabagua watu wengine kwa sababu si watu wa kwenu wewe ukoje je ukija kupata madaraka na leo huna uko hivyo je ukipata utakuwaje jitazame nafsi yako kama haiko sawa irekebishe kwa sababu inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada allahu biqaumin su'an fala maradda lahu Allah akitaka kwa watu adhabu hakuna wa kuirudisha jihisabu nafsi yako alafu usi angalia mtu wa kawaida tu ambaye sio mtawala mtu wa kawaida tu jirani yako tu pingine labda hata sio pale ilmu wewe ukianza kufanya tatabburi za aibu zake ni yako muislamu lakini ukaanza kutafuta kasoro zake na aibu zake wasifuatilia tu mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje nyinyi tulabul ilmu juu man tatabba'a awrata akhihi tatabba'a Allahu awratahu yoyote atakayeanza kuzifuatilia fuatilia kasoro na, na aibu za ndugu yake Muislamu Allah naye ataanza kuzifuatishia aibu zake na ufahamu kwamba Allah akianza kuzifuatishia aibu zako atakufedhehesha hata kama uko katikati ya nyumba yako sikwambii kiongozi mkubwa sana ambaye ukimwangusha watu wanadhurika sasa hizi ndimi zetu tunapokaa kwenye mabaraza kwenye maskani na vijiwe hizi ndimi zetu zichunge sana jambo hili mtu akishaanza maudhui hizo za kutaka kuwasema sema viongozi na watawala wa aibu walizonazo mkataze au ondoka majlisi hii hili ni jambo baya kabisa nazungumzia mfano mtu wa kawaida tu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anazungumza maneno haya kwa ukali huu Angalia nafsi yako, angalia zalna yako, zalnati zako. Una nasaha ya kumwambia ndugu yako, mwambie. Una nasaha ya kumfikishia mtawala, mfikishie. Tabia hii si katika tabia za Uislamu. Kwa hiyo tujiepushe na tabia hizi, tubadilike. Na haya yote yanayotusibu ni kwa sababu ya yale tuliyofanya kwa mikono yetu, ni dhambi zetu. Wallahi wa billahi hakuna kinachotuumiza sisi zaidi ya madhambi yetu hakuna kitu kingine hakuna kinachotudhalilisha na kutufedhesha zaidi ya madhambi yetu na mja anapojua makosa yake na madhambi yake mwenye akili hurudi haraka kwa Mola wake akamwomba msamaha waman yaghfiru dhunuba illa lam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun kwa hiyo turudini kwa Mola wetu. Allah hakutusaliti sisi na madhalim, hakutusaliti sisi na makafiri, hakutusaliti sisi na watu waovu isipokuwa kwa madhambi yetu. Nyinyi hamsomi sababu za kuanguka daula ya Kiislamu kule Spain. Nafikiri sababu ni nini? Dhunubu, dhunubu. Wewe nyinyi hamkusoma sababu za sukuti ya daula ya Bani Umayya, ni dhunubu sababu ya sukuti ya daula al-Abbasiyya dhulub sababu ya Allah kuwasaliti waislamu na tatar kutoka Mongolia ikaingia hofu kwa waislamu na hali ya dhaifu ya hali msomeni alimamu imam Ibn katika kitabu chake alkamil uone yale mauaji ya tatar yaliyofanyika katika nchi za Baghdad na sehemu nyingine mji wa Baghdad na sehemu nyingine ile dhaifu iliyokuwa imeingia kwa waislamu na unyonge bisababi dhunub na hii ni kawaida kwa mwanadamu wala si jambo la ajabu lakini um, unarudi kwa Allah urudi kwa Mola wako sasa hili jambo muhimu tuliangalia sizungumzi maskhara nyingi tutaumia sisi kwa sababu ya madhambi yetu tukajiona sisi tuko sawa hatukosei tukitaka kuzungumza jambo tuonyoshie vidole watu wengine yule yule tukazisahau nafsi zetu haina maana ya kwamba tusiamrishane mema tusikatazane maovu lakini tuzihesabu nafsi zetu na ile dhaifu tulionayo tukishindwa katika upande huo basi ujue tutapigwa karibuni turudini kwa Mola wetu tuzihesabu nafsi zetu tunahitaji zaidi kurudi kwa Mola wetu na walillah alhamdu milango ya Allah iko wazi Allah subhanahu wa ta'ala yabsutu yadahu bil layl ah حديث mwingine ليتوب مسيء النهار وبالعكس الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإني لغفار الذنوب الله سبحانه وتعالى ni kusamehe madhambi. Turudini kwa Mola wetu, wa inni la ghafaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma Nafahamu jamani, mimi ndio mchango wangu mi kwa wakati huu, na laiti ningekuwa na wasaa wa kuzungumza muda mrefu, basi tutapishana tu katika uzungumzaji, lakini mazungumzo yangu mimi ni haya haya. Wenzangu pengine kataja aya nyingi, hadithi nyingi, akwali nyingi lakini mwisho yote itakuwa nimezungumza maneno aliyozungumza yeye. Turudi kwa Mola wetu, tujirekebishe tulipokosea, basi tufahamu kwamba nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala iko pamoja na sisi tukiwa ni wakweli katika hili wa ila tusimlaumu mtu mwingine yeyote. Lakini fursa tunayo, wakati tunao, lillahi alhamdu, na sisi tuna Maula. Hebu sikiza mwisho kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam pale alipokuwa Uhud nikitangazwa kwamba mtume sala salam ameuawa alafu kwa kuna kutambiana washirikina na waislamu mtume sala salam anamwambia Omar awajibu wale wasema makelele mtume sala salam amwambia mawaambie, Allahu maulana wala maulana Omar anamwambia Allahu maulana wala maulana lakum sisi Allah ndiye Mola wetu ndiye mtawala wetu nyinyi hamna huyo makafiri hawana kujitamali pa kujitambia sisi tunaye Mola wetu bwana lakini fursa tuitumia kwa sisi tuna Mola wetu mkarimu dhul quwwati almatin fursa yetu tunaitumia tuitumie ni imeeleweka jamani eh, kwa hiyo tunapoomba nusra nusra inakuja الحمد لله نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد لكن محاضرة مكوشة يا شيخ عبد الله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم سكوني كيدك انا نسال إن شاء الله سيليا متلون متجلس على دي سكوني كيني أنا كم جعل سأل الله العافية والسلامة الله يفعل نجزيت وابو وجيا وينجي وتكسم بالمالي waliohudhuria katika nadhira hii. Allah wahifadhi wabariki. Sisi tunawapenda kwa ajili ya Allah, na tukiona mkusanyiko kama huu wakati mwingine unatamani kulia, kwa sababu tunafikiria huko nyuma tulipotoka, wakati tukija Unguja, wakati huo watu tisa kumi fanyika daura miaka ile, lakini alhamdulillah hata kama mtu najua kwamba huyu bado hajiunga mkono, lakini aje asikilize, taka kheri, kitu watu waje. Hii ni kheri kubwa sana, na hizi ni fadhila za Allah na hakuna yeyote anaweza, kwa sababu wote ungefanya shughuli zao, tukabaki na watu wanne tu, lakini Allah amewaleta hapa, najua mna mahaba na ndugu zenu, mna ukarimu, na hii ndio sifa yenu, na sisi tunawapenda kwa ajili ya Allah jalla waala, si kwa ajili nyingine yoyote uhibbukum llah ninawapenda kwa ajili ya Allah.